Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Ahapetik, grazian olagaraiekin hariko gara egun. Ezpeleta basaburuta jada, talendu bat baino gehiago baditu. Tokikoa izanez, ez peletako biperrak ez duharen zat segereturik. Baina ez da biperko biperkorria grazian olagaraien interes bakarra. Zikiro on apresiatzen du, jateko biztan dena, eta badakia bailatzen. Hots, gauza frango ikasten dugu grazian olagarekin egun, haskaiten bada biperarekin. Biperarekin, bon, eh, okupazioneat zeiten dut, bon, baizu, behar da demoran zerbit isab, demora pasatu, behar da zerbit, uh, eh, zerbit tim, beste nago eta txarra geldu dira. Erran ditakea, zu espeleta basa borutaka, biperak intsohtu zirela. Bon, beti, eh, beti danik, eh, itxen ez goi bezalako kantitate, posioet iten gini bipera. Eta, bon, biztanda, lauantxana izan aniz, eta biperain zera esaltzen dut tipi-tipitik nola pasatzen zen hori zen hori zen beste zerbait bazterian zen beste zerbait etzen funski horta ibizi ja ja basterian zen bat, beti saltzen zen bi perpiskat xingarren gainan meiteko eta bon gio jentinen produak sovo zonbon eta zer batzu, me lehenau bi meiten zinin bon guaian itek Eta oai eh, bada, bada izen bat, bada haoze bat, sok bat bada, eta hori goro badira oai gauzak biziki finkatuak dira, ba, biziki eta etiketak, eta espeletako biperko horria ekarra azteko eh, hastetik buru nola egiten da? Bon, denbora hartan eta haozeik eta etzen, lehenoko emengo hilek, eta bon, guai ez da, ipatu erroi, minen lehenoko zerek, biperak indarra izan zezan, emaiten zuten, hoi hoi eta bortzon dutaik, kaien bat emeten zuten. Bizike azkar hoazen goiko bipera ino, indara, binen guai, guai, guai behar da, behar zu, gostuia, lagom, tuza deitzen demezala, eta guai eh, biziare soera ez du behar, bon, egin bat, gauza hausietan, kontrola badia, eta guai, ez da biper klase bera bate, bon, biper klasea bera zu, binen, ez da nahastekatzen gehiago, ez duzu, kaienik eta meiten, lehen aurkestan ez kaiena meiten zen. Egeiten duzu, jogo joita bostan duetai behin, bat, kaien bat. Hondoat meiten zen nuen, hondoat meiten zen, eta harek pol, eta poligaz, ba, Fentzerin azten zen, lorian kutatzen zen, jarri da oso zila Jo, Seatzen zen eskuko zareten, etzen urbiltzen ale, indako horazien. Eta behaz, horrekin, eh, zure ustez, oai baino, bipera, biziagoa zen hori dian? bizi hau zen. Ah, ui, ui, ui, bizi hau zen, bai. Ah, ba, dudai gabe. Me goa iztute gura behar, bon, guai, lehen hau, xarrak eta hoitzen izaldan, kulilu ametan zutari, gizerdik tanartzen ziren. Gizerdi atatun zakoten, jarritar zo, basila mitxara zine, bon, kaiena bazen. Ah, Kaienek hurra, ez hurra bakarrik hartzen. Ez, hua, ez, holako bi batki bitu ziren? eta heiek zeriten zuten, loriak kambiatzen zen, eta harek maiten zuen. Me mitzon izoi gure gazteen boako zeratiak, eh? Bipera landatuz geroz, bera etortzen da, behar da kasuekin behar da belarrak kendu behar da inguruan, eta... Berte rekolta bezala behar zu, bon, ba, guai, metoda berriatia, guai basa ekin, eta bipera, bon, ba, lehenik basa meitute, eta bipera landatzen zu, eta, bon, ba, belar ez etortzen. Lehen hau, de, bi perra landatzen zinien, basaik eta bitxigabe, eta jorratzen zinien hartoa zala, eta bon, etxien olako kantitate egiten, guai egiten tuzte hanitzen bi eta bon, Hala ere denbora, denbora hetan, kasu egiten zinuten, hea patak masela batian eginen zinuten, ala ordokian eginen zinuten, eta kasu egiten zinuten gauza hori? E, Gormanta zela orduko txat, oarkiet ziren, itxiko landalur honian, iten zen beti bipera. Arruan, arabera, etzen kasu egiten, etzen urtatzen, eman hau? Eta kasu egiten zinen beti, eh, beti, eh, errekulta guzietan bezala, lurren kondizioniak eta soera bustizela egiten behar, eta bon hor eh, behazka zuiten zen. Eta landatzen zen, zen demore uai oai bezala landatzen zen, udan, hastapenean? Oai, e, oai etzerak, zerak, lehoen arteko zeruak eta distantziak berdintxu etzen difentzia hondik. Oai, biltzeko moldien neko eta largo xau bezala iten dira, oai baizu jendeak aixe pasatzeko eta me apapre molde berazen, eh? behin egin eta usten zen eta johatzen zen jokatzen. Bo, aldi bat obietan eta jaitzen zinien eta bertzerrik ulta bezala. Ondo berak, per bat bano gehio emiten du eta berriz e, errepikatzen da, nola egiten da hori? E, Bi perra, bon, bon, errepikatzen ez. Bi perra behin landatzen duzu eta gero, bon, Arroak maiten mali madu, eta huri eta maiten mali madu, devolopatzen da, eta maiten duhuita amar, berroi eta ino salbo aurten ez du amertzen man, idorbitzen, uri izbitzen. Idorrekoa da bipera, me urare maite du, alainan fruituek devolopatzeko behar du urare behar da. Behar dira iuskia eta ura biak ahazoinean? Alainan. Eh, ez bituguk desiatzen, aurten edo hilagilata eta torri izamazen goaiku uriak, Eh, Eman entzuten bizi gehi hau. Salbu sobera urgiri ez du behar, bipera lehertzen da uria polikiten duilaik, fruktuak urratzen dira, eta urratuta da fotu da ez, ez da duztako hon. Ez pire iteko, ez eh, pudra iteko, dira, funditzen da, ze. Eta guai, mementoan hala ertatu da, guai uria jenda azkar, eta biperan deatu da poliki. Zer egiten da gero, Be, behin biperak bildu eta zer egiten zinuten etxen, eban ezagun? Zuek etxeko atxikitzen zinuten, pentsatzeu? Ba, e, Biperua, bon, bazien orduan, e, bon, bazien xarkuterak eta tretorak eta asietzien jai osten, eta beti klienta bertsua zen, me etxen guaiko kantitatea egiten, bo. Eta egiten zen, saltzen zinuten zen bezala, ala erjausten zinuten? Erjausten genin, eta bazien alako fuloak batzu, damatzeko zer bat zuen, labian, e, txegiten ginen goi bezala, eta jo fulu neguian, egoizetan hartzenetan, mutilak hartzen ziren, e, jak inguru hartan, ez zela ulik ez e, zenik, eh? Zierriko zera botatzen ziren. Lan anhiz egiten du, memento horretan? Arteska demoa txarretan eta egiten ziren, zera ziren, bon. Lan hau, molde hartan, bitzen gokantitate egiten, eh? horrekin bizi izan zizte, horrek beti beste zeit gehiago ekartzen zin, irabazi zerbait ekartzen zin, hala ere. Bertela lauantxan hartzen ginen, lauantxan zen, bertela ardia bernituen, behia bazien, eta bon. ez ginen horrekin bizi, bo salbuk, aldean, bon, e, bazen erbin biskat maiten zuen. Ostatiek eta gogotik eosten zuten? Ostatiek eta, bon, e, busedo, e, xarkotel eta hoiek osten zuten eta xingar entzen egiteko, beste ustean egin dutam zela. Ah, xingar ona antzat, espeletako bipera baita espadakoa da? Guaie, guaie bertna xingar ona indako, eta ote eh, izaketan egiten du, espeletako bipera, eta bon. Kukei funtsin etxan alda du, eta konservatzen dira. Filipe Eskujaren fandango honekin sar isiago zikiro giruan, zikiroaren apailatzea hause baitugu aipagai jazien olaigareiekin ahapetik. Beste talendu bat behar, behar dut, eh, hor, eh, ikasi dut ba, berriki, herrian, herrian salatu dute, baizik eta zikiruak egiten ongi badakizula. Jale hoian izela hilein. Nola jintzauzu, emeia hola zikiruak erretzeko? Bon, e, eh, baizu eta kartierian eh, bon, eh, gauazta hiltzen girelaik, bon, de, demo batez, Espainiatik eten txia sekulako zikiruak etortzen txian. Eta egon batez, gure e, lana organizatzen txinak, bon, haste honetan lana ontsain bituzi, eme ofreitzen dazkitzuit bizpairu zikiru. Bizpairu zikiru, bon, kontentzen doa ikan, Gero, erretzen, maoiz ginakin, demoran. Eta, bazen, urtasun gizomat, amigetan hil izena, eta, erretzen, bazen, baginakin, bizikil plantan erretzen zuela, xalbuik, ea nahi behar txan kasuman. Eta, problemat, motuan, biten itzen bila, eta ikartzen hil hil, eta lan nahi nartian, ea ta egu Champion retten twinta, jorza mi muruan bon, ikusten gini nola iten bon, hasi ginen, da bon, hola ikesnia. No, nola kozikirua behar da hautatu lehenik, eta no, nola behar da gero prestatu? Zikiruak ordean aixe, goiko aldean zikirua natziren, ordean etxitan etxitan bazintuin eta etxe usietan, zikiruak atxugitzen ziren, ardian, mendian, zikiruak entzinean hiltzen ziren, alatzeko eta iziarri maite zuten lehen Eta hartzainek, zikiroiek, arditropa mendian hiltzen zuten, eka entzinean hiltzen ziren. Zikirua da, bi irurtetan, sikiatukeko, zera, guga aria hiltzen du, eta hetaik bazen, etxuzietan, bilotra ezpitzen goizen, eh, bon, goizela saltzen ez nire zen goizela zeriten, goizela bilotrak, tipi esaltzen duzte, eta ez nahiten, eta ez lio. Horrean, txigu zitan hemen, eta bertzetan nahitzen ginen, zikiroa baziren. Eta zikirohek, lau bortzurtetan, bez bi, bi txikiatzen hola, eta gorputza egin hartio, txikiatzen zuzten, txikiatu hau, eta gorputza egiten zelaik, bazien pensak, edo bertzelaz, estekatzen eh, zuzten karreman, eta txikiatzen zien, eta horrean iten zien txiak ikusikiro errak lobortutetan, oa sasun honetan, gaztenian eta eskurrian, eta puh. Eta jo hek, txiak egonak izaten txien, uringuti zuten, eta haragia. Goi, bon, jo, ardiak eta egiten txien, ardiak eta zuten sekula zio egi hau, ardik eta bazuten bizik zio. Sabu, bon, lehenbizik urteetan, jende jaintzuten maite eta jaten txizten denak jaten txizten. Megua egua iztu, guai mutoniak jaten txusten denek. Txe. guaiko zikirua ez baita lehenoko zi, ah, zuke egiten zinuen ortukoa bezala. Seila, dira guaiko zikirua, guai jaten txusten. Zikitatuak izaiteko ez dira eginak? Eh, Bizegi tendri hau aragia, samur haua, salbu ez dute lehen goien goztuia, e, eh, bazuten goztuia, gostia bazuten eta eh, zihua ez dute ere egiten duzuna. Ez dute, ez dute zihua bizik biltzen, eh, ez dara. Haragia, eta egen naman dugu horatzen egek. Me heta egizta gehiago, ze fini. Guai mutu nehoik saltzen nire eta mutu nehoik duzte. Egiten duzu bezala, behin uh, gisa hortako zikirua bazelaik, nola behar zen hil eta gero uh, behar zen, nola prestatu behar zen ongi egietzeko? Bo, eh, ontsalaz zikiruak, bon, lehen hau, etzen etxetan eta zerik, zikiruak, bezperan uh, giltzen zinu izan, eta etzen frigoi, etzen xamofrodik, etzen elektrikak, etzen, bertzen az, soa goiz bai, uliak eta okopatzen ziren, magizu, bai, nola zen. Hartakotz, bezperan hiltzen zen, eta bezperan hola. Men guai, bon, haragiak, hoedu eixe, laburtzun lehen hau, sortzun, laintzineat, eta xamofrodan, eta... Ta ganbera hotzero itana txiki eta biziki samortzen da. Kamietiet jazera, gorduan eh, bezperan hilta iten ginoin. Be onak izaiten zien ale. Eh? <laughs> Onak eta egiten duzu, oai baino gostu ah, eh, indartsuagoa bazatela. Gostu gehiago. Eta, jo, guai, bon, guai, motone horiek eta, bon, eta jeteko lehen gozerek janari azkarren de jatenta, bai, zutzen batego eko molde bera. naturalian, hasiak ziren hala ere. Eskurra eta beste bazuten. Aba, mendian oiten txien, etxen dut bon, haniz paskatze, eta kamiatu etira, baizu anzila jata, bon, mem prefan eta hoike, zede, alimentazione diferentatia, zede, bon, profitatzote, bizikika ala erratia, bine, ez duzu, sepa, ez lehenoko paskatzeko moldiak. Zikirua prestatzeko, behaz, hil, behar da, bi parte egin behar da, eta parte bat ezartzen duzu, nola, nola paratzen dituzu gauzak, ba, erretzeko eta beste. Zikirua gu beti laupusketan iten du. Ez, ez eta la, zikirua laupusketan, e, eh, bi, bi espalda eta bi zikuta. Ahalaz, lau zerak, apapre pixuan, berdintxuak, Zenta, batu bertxe tipio boli da, langei hau miten inguruan, batzu fitio erretzen dira, batzuk fitio horretzatzaute, ahalaz berdin txu lanian eixo erteko molde indako. Eta sua, eh, imeher da, e, e, erretzen dira, ala e, eh, brastian bakarrik? Bon, ba, eura hona alima da brastai egin. Jo, ba, eurra dudan balima da, eta historio, eurra zu, eta berotasuna ekin, eta bon, tolekin, eta hori metoda Lehen hau tolik eta hori iten ginen ahalaz. Natural, natural. Bai, tolekin eta horiekin, zerian bezala, furneua bezala, piskat, eh, bortxatzeko, baizu, ba, ba. Libruan, Luzia hau eta hori hau da, zekioa. Fiteitu zunua, ez da sekula, ziuak meiten du, ziguak emaiten du guztua eta haragiai. Erretzian, zigu gugurtzen ari dela ekarik emaiten du haragiai guztua. Ah, beraz, baita izpadako da, zihu piskatu kaitia ah, ere. Ah, eta hurra, hurra behauzu, ege. Hura berda, izti iztia, zikiru hori, oita bos, kiloko zikiru guai erretzen tuzte hori materdiz eta hola, hori materdiz tole marnean eta aruak izartatzeiten badu tolekin tapatuta. Me zikiro, hoi oita kilo, oita bi kiloko haragiak hoi du hiruren, hiruren terditan erretzea. Hola, gozuan, isti istia erretzen da? Isti istia. Eta, zirua, e, ziristaka lurra ondelaik, haragiak ze hartzen behin, eta batxuri hau sarki, sartzen duzu, eta batxuriek erretzean, botatzen dute gorri horria jusa maiten du, zara, zirua egimetan. Hoda. Horiek emaiten diote goztua haragiari. Bai. Horiek emaiten diote goztua haragiari. Eta betitik da joko euskalduna gure nortasuna da aberastasuna anitz maitatuta zaindu behar duguna iraganean asten da etorkizuna gure bilota plazara piladuz, bainataxiari eta beste frango elgarrikilan kantuz pilotaren bertutez. Pilota partidaren ondotik izaiten dira maiz zikiro bestak, eta basaburuko auzoan nola abiatu zituzten jakinen dugu jazien olaga ere ikin, ahapetik. Zu guk eh, lehenbiziko delako guri izerak mantazko laiz, et, usteut eta lehenbizikoa ne, eta lehenbiziko nela bat izan zen, ez zete antzinkan delako zerak gintielaik, hau du. Eta gio urte hori ziten ginen, basa burun. Zenta basa hori mazen eskola, eta bagin plaza. Elisa ez ginen, ez paleta jauzten ginen. Plaza hartan, iten ginen gure zera. Eta ziarriko goi, Michel, Michel da gehi duin, aita zenak, ikiri, ba, ordean mertzen, ziarriko atxegia zen hori. Funtzen launtzen gituin, zenta hastean eh, bon, pesta teko eta ezginen ez ginen alako zerak eta meharek emeiten zuen eh, egiten zakon eta, beldurik izan nipaatuko jat. Hola ginen eta urte hori ziten ginen eta jo donc, uh, ogiz darraik du zuen izena, ogiz darraik du erik duzen, parlexia izan zuen, eta urte, bon, gelditu udazkenean izan zuen, Ta hua egin ingure sokorrikoena, gilditu inen. Ta jo zemiturten burian hasi ginen berrit, me izan ginen gilditzeat zerinten. Hori, urtean behin egiten zinuten, basa buruko Eta urtean behin egiten ginuen, eta lehen mizian eta bon, ez ginuen pitzik ba, ba, zerik. Etxez etxe, etxez etxe hori egiteko mainak eta behitziren, ez ginen Lehen urtean aski, Zikiroa erret, itzulien janginein, guai, erdian zua hondiatein, eta bon, zikiroa erret, eta zorropin lan jarrik ez txikorio. Eta jo erantzakuten, adienik abatzik, ba, ila saltza baxuet beharinik egin naskeita. Ha, ah, ordean merkatu kuberak emontatu. Eta herrian, bon, eh, bazen erriko motila, ordean maizen herrian eh, erriko motila, bon, elizateke eta eta ari ranginak, bon, holako egun jando zikiro besta, berkoz, bon, dena gomitat pietia, vinen berkote behen kuverrekin etorri, azitak eta basoak eta bon. Bispe irurte muliam, azien lagun kuver, mien zen batxore berdinik, vinen bon. Han bine ustan txustan denak, han bertzen taino lorietiak izaten zie. Eh, Apresiatzen zen hori enpesta, eh, espitzen hori, eh, bon, etzen biziki hori Uda betian izaiten zen hori? Eh, Udazken jamti, Urrian an. guai, eh, bi perpesta hainan hori horretan gini, bi perpesta are asfaldi hasia da, bat du perruitez miturte, eh? Hara, behaz, bi perpesta akilan, psikirua eta bi perra elgarrekin? Eh, bi perpesta joztik etorria da, eh? Uh, nik mintzun izor eta jutun jurtez miteko zeratia, Egan eh? nahi dut, bi perra, espeletako bi perra emeiten zinutena, ah, psikiruan? Duxian, ba, ba, ba a gyo a sezon a ginen gu Me ez da tut ranen. Artaz, etzinen aso latzen zu. E, ez dut rezetaik emaiten nio, jo Ez zuriri ez da tut manen. Hio allo ez albinen. hori da, segretu bat da, ala... Ba. Ba. Merezidu, atxikitzia behaz. Hala. harik akutsi zotan partea, eta delako motuan bila oiten ginen eta jo... Bon, uh, haute, eh, joztik, eh, bon, ikasten da bete zerbait. Beti zerbait. Errazuta, oai, uh, ez diozute hameste goztu gauzitzen? Ona tira, me lehen goialiak hor balie, nahi olukete saur zera. Me goaiko goiken goaik kambiatua da. E, eh, zikirua beti osoa iten ginen, guai gana idut, eh, espaldak eta denak iten gituen. Me guai hanitzek nahi espaldik ez bitxik, portan, Badire espaldan, jigotan bezten, buska honak, bine, nahi dut dene zitziaian, egin, ez zuri gabekoare ahalaz, da hola, bo, kamietia da, goa ize. Jigotak, nahi dut dene, goa e. Ahapetika izan gira, jazien hola garaiekin, urrengo bat arte. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. jesuna baten ezagutza astelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik imanaldia. Euskal irratietan. Euskal irratietan.